บุ๊กทูหกสิบสามสาวมือบาสาวมือบาการตั้งคำถามสอง đặt câu hỏi h a ด đặt câu hỏi hai ดิฉันมีงานอดิเรก tôi có một sở thích riêng tôi có một sở thích riêng ดิฉันเล่นเทนนิส tôi đánh quần vợt tôi đánh quần vợt สนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะ sân quần vợt ở đâu sân quần vợt ở đâu คุณมีงานอดิเรกไหม bạn có sở thích riêng không bạn có sở thích riêng không ดิฉันเล่นฟุตบอล tôi chơi bóng đá tôi chơi bóng đá สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ sân bóng đá ở đâu sân bóng đá ở đâu ดิฉันเจ็บแขน cánh tay tôi bị đau cánh tay tôi bị đau ดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วย chân tôi và tay tôi cũng bị đau chân tôi và tay tôi cũng bị đau มีคุณหมออยู่ไหมคะ ở đâu có bác sĩ ở đâu có bác sĩ ดิฉันมีรถ tôi có một chiếc xe hơi tôi có một chiếc xe hơi ดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย tôi cũng có một chiếc xe máy tôi cũng có một chiếc xe máy ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะ ở đâu là bãi đỗ xe ở đâu là bãi đỗ xe ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ tôi có một áo len tôi có một áo len ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วย tôi cũng có một áo khoác và một quần bò tôi cũng có một áo khoác và một quần bò เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะ ở đâu có máy giặt ở đâu có máy giặt ดิฉันมีจาน tôi có một cái đĩa tôi có một cái đĩa ดิฉันมีมีด ซ่อม และช้อน tôi có một con dao một cái dĩa và một cái thìa tôi có một con dao một cái dĩa và một cái thìa เกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะ muối và hạt tiêu ở đâu muối và hạt tiêu ở đâu